Skvarbiu žvilgsniu permetęs tarybą Paulius prabilo. Vyrai, broliai, iki šios dienos aš elgiausi Dievo akivaizdoje visiškai gryną sąžinę. Bet vyriausiasis kunigas Ananijas įsakė ten stovintiesiems smokti jam per burną. Tuomet Paulius jam tarė, tau smoks Dievas, tu pabaltinta siena. Tu čia sėdi, kad mane teistum pagal įstatymą, o liepi mane mušti prieš įstatymą. Ten esantys įspėjo, tu įžeidi Dievo vyriausiai kunigą. Paulius atsiliepė, broliai, aš nežinojau, kad jis vyriausiasis kunigas, juk parašyta, nepikžodžiauk savo tautos vadovui. Žinodamas, kad viena dalis buvo sadukėjai, o kita fariziejai, Paulius sušuko tarybai. Broliai, aš fariziejus, kilęs iš fariziejų šeimos ir jūs mane teisėte už mirusiųjų prisikėlimo viltį. Jam tai pasakius, tarp fariziejų ir sadukiejų kilo barnis ir susirinkimas suskilo. Mat sadukiejai neigia mirusiųjų prisikėlimą, angelų ir dvasios buvimą, o fariziejai tuos dalykus pripažįsta todėl pakilo didelis klegesys. Kai kurie rašto aiškintojai iš fariziejų atsistojo ir griežtai prieštaravo. Mes nerandame nieko blogo šitame žmoguje. O kas, jeigu jam kalbėjo dvasia arba angelas? Įsisiautėjus smarkiems ginčiams, tribūnas, bijodamas, kad jie nesudraskytų Pauliaus, įsakė kareivių daliniui nusileisti žemyn, išplėšti Paulių iš jų ir nuvesti į kareivines. Kita naktį Pauliui pasirodė viešpats ir tarė, būk tvirtas, kaip liudijai apie mane Jeruzalėje, taip reikės tau liudyti ir Romoje. Rytojaus dieną susirinko būry žydų, ir prisiekė nei valgyti, nei gerti, kol nenužudys Pauliaus. Tokį suokalbį padarė daugiau negu 40 žmonių. Jie nuėjo pas aukštuosius kunigus bei seniūnus ir pasakė, mes prisiekėme nieko neragauti, kol nenužudysime Pauliaus. O jūs kartu su taryba prašykite tribūną, kad jis pristatytų jį jums lyg norėtumėte tiksliau ištirti jo bylą. Tuo tarpu mes būsime pasirengę nudėti jį kelyje. Apie šį suokalbį nugirdo Pauliaus sesers sunus. Jis atėjo į kareivines ir pranešė Pauliui. Tada Paulius pasivadinęs vieną šimtininką paprašė. Nuvesk šį jaunuolį pas tribūną, jis turi jam kai ką pranešti tas paėmė, nuvedė jį pas tribūną ir paaiškino. Kalinys Paulius pasikvietė mane ir paprašė, kad atvežčiau pas tave šitą jaunuolį. Jis turys tau kai ką pasakyti. Tribūnas paėmęs jį už rankos, pasivedėjo į šalį ir paklausė, ką turi man pranešti. Tas atsakė, žydai susimokė prašyti tave, kad rytoj nuvestum Paulių į teismo tarybą, neva norėdami tiksliau ištirti jo bylą. Netikėk jais. Daugiau negu 40 vyrų susitarę prisiekė nei valgyti, nei gerti, kol jo nenužudys. Jie jau dabar pasiruošę ir laukia tavo sutikimo. Tribūnas atleido jaunuolį ir liepė niekam nesakyti, ką buvo jam pranešęs. Pasišaukęs du šimtininkus, tribūnas įsakė, nuo trečios nakties valandos laikykite parengtyje du šimtus karių žygiuoti į Cezarėją, taip pat septyniasdešimt raitelių ir du šimtus ietininkų. Parūpinkite ir arklių, kad raitą Paulių būtų galima saugiai nugabenti pas valdytoją Feliksą. Be to, jis parašė tokį laišką. Klaudijus Lisijas, kilniausiam valdytojui Feliksui siunčia sveikinimą. Šitą vyrą žydai buvo nutvėrę ir norėjo nužudyti. Aš su kareiviais jį išgelbėjau, sužinojęs esant Romos pilietį. Norėdamas patirti jo apkaltinimo priežastį, nuvedžiau į jų teismo tarybą. Radau, kad jis kaltinamas dėl jų įstatymo klausimų, o ne dėl kokio nusikaltimo baustino mirtimi ar kalėjimu. Kadangi man buvo pranešta apie jam grėsiantį sąmokslą, aš nedelsdamas siunčiu jį pas tave. Taip pat nurodžiau kaltintojams, kad jie tau pateiktų prieš jį turimus kaltinimus. Kareiviai, vykdydami įsakymą, paėmė ir nugabeno nakčia Paulių į Antipatridę. Rytojaus dieną jie pasiuntė su juo raitelius, o patys sugrįžo į kareivines. Atvykę į Cezarėją, raiteliai įteikė valdytojui laišką ir pristatė Paulių. Perskaitęs laišką jis pasiteiravo, iš kokios provincijos esas. Sužinojęs, jog iš Kilikijos jis pasakė, Aš tave apklausiu, kai atvyks tavo kaltintojai. Ir liepė jį sergėti Erodo pretorijoje.